mag'lubiyat xavri Makkaga yetib bordi. Mushriklar Badrdan pitirab ketgan patidak intayin chuvalchaq va tartibsiz holatda qochgan edi. Ular cho'nqur o'ymonliq yoki tog' jilg'ilariga qarab aqli o'shini yo'qotgan holda bo'ridan ikkan tog' o'chkinlaridek gohida to'plashib, gohida patparaq bo'lib janub tarafga mangdi. Ular Numusdan Makkaga qandoq kirishni bilmaydi. Ibn Ishoq mundoq deydi: qurayshlarning mag'lubiyat xabarini makkaga tunji bo'lib elib kirgan kishi haysimon ibn abdulloh g'uzoi bo'ldi u makkaga kirvidi kishilar yig'ilib keyningdikilar qani deb so'rashdi haysimon intayin holsirg'an holda ular yo'q o'tba ibn robia shayba ibn robia abdul hakam abu jahl ibn hisham umayya ibn xalaflar o'ltirildi deb quraysh qotillaridan bir qancha kishini tilga oldi Haysimon Quraysh qatillaridan Badrda o'ldirilganlarni, palani o'ldirildi, Pustani asir elinib ketildi deb bir-birlab sanab bergili turuvdi. Sufyan ibn Umayya u bu chaqda Kabining Hijri degan tarpida o'ltirib otatdi. Azbiroyi Xudo bu aqlidan ezib qopti. Uningdan meni so'rab beqinglar dedi. Kishilar uningdan Saffon ibn Umayya qandoq bo'ldi deb so'ravdi. Haysimon mana saffon degan avu hijrda o'ltiryotmamdi alloh bilan qasamki men uning otisi va qarindishining o'ltirilganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim deb saffonni cho'chitibdi abu Rabi'a rasulullohning azotkardisi mundoq degan Men aslida abbos ibn abdul muttalibning qo'li ya'ni chakiri edim bizning oilaga islom xili burunla nur chachqan edi abbos ummu fazli va men allaburun burun musulmon bo'lgan edik biroq abbos o'zining musulmon bo'lganligini yoshirib kelayotdi badr urushida abbosning qarindishi abu lahab urushga chiqmay makkada qilib qolgan edi u haysimon ilib kelgan xabarni anglab yer bilan tang bo'lib ketdi va qattiq xo'rliq his qilib o'zini qo'ydigan yer topolmay qoldi biz ko'nglimizda xushal bo'ldik va kuch quvvat va sharaf his qildik man tenim ojiz bir qul bo'lib faqat oyoqchilik hunarim bilan shug'ullanatdim uni man zamzam quduqining yenidiki bir hujrda o'yib sifatlaytdim alloh bilan qasamki man shu kuni ashu hujrda o'z hunarim bilan mashg'ul edim yenimda ummul fazli abbosning ayoli o'ltiratdi ikkimiz qiziq heliqi xabarni deyishib o'ltiratdik ushtim tut abu lahab intayin g'amkin holda eg'ir qadamlar bilan selib paypaslab keldi va o'jirning oldida o'ltirdi Мән һуҗырның ичидә уның кейнедә турып Әшу фурсатта кешеләр уныңга "Мана бу Абу Суфиян ибн Харис ибн Абдулмутталиб кайтып кепти" дейишти. Тәсликтә урындан турып, "Бу якка кел, оглым. Жазым кылманки, сән хакычан яхшы хәбәр алып келдиң" dedi. Шуның белән Абу Суфиян ибн Харис Абу Лахабның яныга килеп олтырды. Адамлар санжак-санжак булып, әтрапта өре туратты. abu lahab uningga ey qarindishimning o'g'li abu lahab bilan mushu abu sufyanning dadisi haris ona bir qarindoshlar edi mushu odamlarning ahvoli qandoq bo'lib ketdi manga aynan bir so'zlab bergina dedi abu sufyan qandoq bo'ladi biz ularga avval qo'l soldiq orqadan bo'lolmay dumbimizni tutib berdik ular xohlagancha chepib xohlagancha asir oldi Allah bilan qasamki, men shundoqdimi gunohni hargiz o'z odamlarimizga qo'ymayman. Chunki biz osmonning qahrida chilan to'ruq otlarga minib olgan oq to'nliq yo'chunla odamlar bilan urushdik. Ularga hech narsa kar qilmaydi ekan va tang kelolmaydi ekan, dedi. Abu Rafiya mundoq deydi. Gap mushu yerga kelganda men hujurning pardasini o'rib turib, Azbiroy Xudo, ashular cho'qim farishtalar dedim abu lahab qo'lini shiltib ingakimga qattiq birni urdi shuning bilan men uningga itildim u meni ko'tirib yerga otdi ondin ostiga besib urg'uli turdi uningga kuchim yetmadi bu chog'da ummul fazli o'rnidan turib hujirning yog'ochlaridan bir baldoqni qo'liga oldida uning bilan abu lahabning beshig'i urib uni yorlantirdi va uning xo'jayini yo'q deb bo'zaq qilmoqchimisan deb izo yog'dirdi shuning bilan abu lahab beshini tutgan holda o'sal ahvolga tushib qaytib ketdi alloh bilan qasamki u shuningdan yetti sakkiz kundan keyin adas kesiliga mubtilo bo'lib o'ldi adas kesili arablar shumpal oladigan bir xil qabih jarohat kesili bo'lib hatto uni avlodlarmi Ва va uning шу shu 3 uch kun turib qoldi oxiri bo'lolmay kishilar uni o'lgan yerdan yaqin bir joyga o'rak ko'lab tayoq to'qmoqlar bilan ittirib tashlab, tosh kesaklar bilan ko'miyotdi. Atas kesili bir xil purchaq shakldagi yuqumliq kesal bo'lib, arablar bu kesal bilan og'irgan kishidan shumpal olatdi. Makkiliklar Badr jang maydonidagi fojialik mag'lubiyat xabarini mana mushundoq xo'rliq va qayg'u alam ichida topshirib oldi va bu ish ularga intayin og'ir keldi. hatto ular musulmonlarni xushal bo'lib kulmasligi uchun o'liklarga yig'lab marsiya o'qishni chekladi hammadan qiziq bo'lgani shuki makkalik asvat ibn mutallab degan kishining uch o'g'li badrda to'liq o'ldirilgan edi u o'g'illarga yig'lab marsiya o'qib ko'ngil pushig'ini chiqarib olg'isi kelatdi uning ustiga u ko'zi ko'r amo kishi edi bir kechasi u bir xotinning yig'i ovozini angladi da chakirga darhol berib yig'lashga ruxsat qilinibdimi o'qib kel manmu o'g'lim abu hakimga yig'lab olay mening ich a'zolarim kuyib kul bo'lib ketdi dedi shuning bilan chakar berib u degan tugisi yo'qolib ketgan xotin ekan shuningga yig'lab o'tibdi deb javob elib kelivdi asvat o'zini tutib ololmay buqildab yig'lab ketdi va buni marsiyani o'qidi to'gang ozg'an yig'lamsan o'zingni qilib bedor tuga emas badrga yig'lash kerak zoru zar bani hasis va mahzum abul valid jamati badrda bo'ldi halok ular emasmidi sardor yig'lashqa kerak bo'lsa yig'lang siz uqaylimga orisqa o'qib marsi ish izini qilib izhor hammiga yig'lash kerak nomini qilib tasmi bo'libmi abul hakim tangdoshsiz edi zinhor ulardan keyin bu dunyoga xo'ja bo'ldi uchun allar agar bo'lmasa badriy ular bo'lmas edi sardor g'albi bishoratlari madinaga yetib keldi urush g'albilik oyoqlashgandan keyin rasululloh madina xalqiga oldin xushxabar yetkazib qo'yish uchun ikki bishoratchini yo'lga soldi ularning biri abdulloh ibn ravoha madinaning yuqori tarpiga yana biri zayd ibn haris madinaning tuvan tarpiga avatildi Bu ikki bishoratchi Madinaga kelgicha yahudiylar va munofiqlar o'zaro eg'iz burun yalishib, fitna ig'vo tarqitib, Madinada ig'ir ansizlik vaziyati shakllantirgan edi. Hatto ular hech qanday asossizla Muhammad o'ltirilibdi deb shum xabar tarqatdi. bir munofiq Zayd ibn Harisning Rasulullohning Qasva degan tugisiga minib, yiroqdan kelayotganligini ko'rib, "Men demidimmi Muhammad cho'qim o'libdi. Mana avu uning biz biladigan tugisi. Üstüdə Zeyd ibn Haris qorxunçdan nima deyərini biləlməy, ruhi sunuq, beşi tövən kelyatmamdı, dedi. Elçiler yetib kelividi, musulmonlar ularni arğı ilib elib, xush xəbərlərini iğiz-iğizğa tegişməy anlaşqa başladı. Anlığanlar anlamağanlarga yetkizətdi. Axır ularning ko'ngli tindi. ammo shod xuromliqi cho'mdi va madiniy ko'chalarning hamma yerida takbir sadosi va tahlil sadosi yangridi madinada qolgan musulmonlarning vakillari tashkillanib rasulullohning g'albisini tabriklash uchun badr yo'liga qarab otlandi usama roziyallohu anhu biz rasulullohning osmon ibn affondagi qizi ruqiyani dafn qilayotganda ilqi xushxabarni angladik rasululloh meni osmon bilan birga qizi ruqiyaning kesiliga qarashga qoldirgan edi degan islom qo'shuni madinaga qarab yo'lga chiqdi jang oxirlashgandan keyin rasululloh badrda 3 kun turib to'rtinchi kuni atigan qo'zg'almoqchi bo'lib edi yo'lga chiqish oldida qo'shin ichida g'animat to'g'riliq ixtilof yuz berdi bu ixtilof borgan siri kuchaygili turdi rasululloh qo'shinga qo'llaridagi barliq g'animatlarni umumga topshirib berishga buyurdi ular rasulullohning deganidek qildi ondan bu haqda vahiy nozil bo'ldi uboda ibn somid roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda mundoq deyilgan biz rasululloh bilan chiqib badr urushini qildik ikki taraf kaskin erishdik oxir olloh dushmanni mag'lub qilib berdi bu chog'da bir bo'lak kishilar dushmanni qo'g'lab zarbi berishga kirishdi yana bir bo'lik kishilar dushman tashlab qochgan mol mulklarni va o'ltirilganlarning harbiy qurol yaroqlarini yig'ishga boshladi uchinchi bir turkumdagilar rasulullohning yenidan ayrilmay uni dushmanning tuyuqsiz hujumidan qo'g'didi hatto bir chog'da kech kirib hammaylan jam bo'lib edi g'animat o'ljilarni yig'ib to'plaganlar g'animatni biz yig'ib yug'ladik. buningda boshqalarning haqqi yo'q deyishdi dushmanni qo'g'lab chiqib ketganlar g'animatga biz eng haqliq chunki dushmanni biz chekindirdik boshqalarning tayyorga hayyor bo'lib olishi durust emas deyishdi rasulullohni qo'g'lab turganlar biz rasulullohga dushman tuyuqsiz qo'l silishdan ansirab bu yerda qilib qopdiq deyishdi dal mushu chog'da olloh vahiy nozil qilib ey muhammad sahobilaring g'animatlarni qandoq taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashidi ularga aytganki g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish allohga va uning payg'ambariga xosdir allohdan qo'rqinglar ixtilof qilishmay ittifoq bo'lib oranglarni tuzanglar agar sizlar mo'min bo'lsanglar allohga va allohning payg'ambariga itoat qilinglar qur'oni karim sura anfol birinchi oyat dedi Шуның белән Расулулла гъанимәтләрне йыгып алып, мусламаннарга Аллаһның күрсәтмәсе буенча тәкъсим кылып берде. Бәдрдә 3 көн торгандан кийин кошун Мәдинәгә карап козгалды. Әсирләр янда ялап бергә элеп меңилде. Ва мушриклардан тартып алынган гъанимәтләргә Абдулла ибн Кәб мәсъул кылынды. rasululloh badr вадысыдан chiqib safro jilg'isidan o'tib safro bilan noziya оттырсыдагы төзләнлеккә төшүде. Бу ярдә ганимәтләрдән 5тен бирене айырып алып, муҗахидларга бап баравар тәкъсим кылып берде. Сафрага yetib borganda rasululloh nazri ibn Харисны o'limga buyurdi nazri ibn Харис bu qitimli урышта мушриклар кошонының alamdori va quraysh kofirlarining kativishi bo'lganning ustiga ilgari islom diniga va rasulullohga intayin ig'ir kulfat yetkazgan va ashaddiy dushmanlik qilgan shuning bilan uni ali ibn abu tolib so'rab elib chiqib qilich bilan chepib ijro qildi Ondan yo'lni davomlashtirib, Irqiy Zabiya degan joyga yetib kelibdi. Rasululloh qo'shinni to'xtatib, Uqba ibn Abu Muayyidni o'limga buyurdi. Әммеге мәлім ки, алдынқы бапларда тілгі еліп өткеніміздәк, Уқбә ибн Умайетнің Расулулла алейхиссаламға қылған әзиет күлпәтлері әдді хисапсыз еді. U bir kuni Rasululloh Makkadagi chig'ida Kabi yanida namozda sajdaga bosh qo'yganida tugining qerillarini akilib Rasulullohning bo'yniga ortib qo'ygan badbaxtning dal o'zi edi. Yana bir kuni belidagi potisi bilan Rasulullohning gelini bo'g'ib, Abu Bakri to'sib olmagan bo'lsa, Rasulullohni o'ltirayotgili tas qolganmi shu edi. Rasululloh uni o'limga buyurib edi. U: "Ey Muhammad, kichik narsida bolalarimni kimga qoldirsan?" dedi. Rasululloh "Davzoqqa" deb javob berdi. Uni Sabit ibn Asim o'ltirdi. Yana bir so'zda Ali ibn Abu Talib o'ltirgan deyiladi. Bu ikki jinoyatchiga o'lim jazosi berish harbiy intizom nuqtasidan elib aytganda zarur bo'lib qolgan edi chunki ular asrlar qatoridagi ikki asrli emas balki hozirgi zamon atalg'usi bo'yicha aytgandimi bu qitimki urushdiki urush jinoyatchilarining eng cho'ng katavashlaridan edi tabrik elchilari rasululloh ravhoga yetib kelganda madinadan rasulullohning g'alabasini tabriklash uchun chiqqan musulmonlarning elchilariga yo'liqdi ular rasululloh uchun qizg'in tabrik sadolarini yangratdi. Bu chaqda Salima ibn Salama degan sahoba ularga bizni nimaga tabriklaytinglar? Biz faqat jonsiz jasaddak qaynakvosh qeri xotin kabi odamlar bilan elishdi xolos degan edi. rasululloh kulib soldi va ular degan to'liq qurollangan kuchlik odamlar, birodarlar deb qo'ydi. O'mak a'zolaridan Usayd ibn Huzayr: "Ey rasululloh Xudoga shukr, u sanga nusrat ato qipti va seni xushal qaytib kelgini nisib qipti ey rasululloh biz seni karvonni to'sqili chiqib ketdi deb o'ylabdiq dushman bilan tutishib qolar demabdiq o'zimni olsam sening dushman bilan qurolliq tutishib qilishingni bilsam edim hargiz ayrilib qolmaytdim degan edi rasululloh rost aytsan dedi Ondan yo'lini davomlashtirib, Madinaga g'alba qilgan va کشکان quchgan holda kirib keldi. Bu chaqda uningdan madina ichi va sirtidagi dushman kuchlar qo'rqib ayminadigan bo'ldi madina aholisidan nurg'un kishilar o'zlarini musulmon bo'lganligini jakarladi hatto shu kuni abdulla ibn ubay uning yon tayoqlarimi ko'rinishda musulmon bo'lgan bo'lib qo'ydi rasululloh madinaga yetib kelgan kunning atisi asrlarmi ilib kelindi shuning bilan rasululloh ularni sahobalarga tarqitib berdi va ularga yaxshi muomila qilishni tavsiya qildi. Buning bilan sahobalar o'zi xurma, meva-chevalarni yeb, asrlarga osh non berib boqdi. Asrlar masalasi. Rasululloh Madinaga yetib kelgandan keyin sahobalarga asrlar to'g'risida maslahat soldi. Abu Bakr mundoq dedi: "Ey Rasululloh, bular o'z tog'illarimiz va o'z qavmi qarindoshlarimiz. Meningcha, ulardan to'lam elib qo'yatsak mikin?" u biz uchun bir obdan mablag' bo'lib qolgudak kuchimizni to'liqlab olgudekmiz bularnimi olloh hidoyat qilib yaxshi odam bo'lib ketsa ajab emas rasululloh umarga qarab sen qandoq qaraysan ey ibn xattob deb so'radi umar mundoq dedi shuning bilan men turib ey rasululloh alloh bilan qasamki men abu bakrdek qarmayman men shundoq qaraymanki manga palonini bergin u o'zining yaqin bir tuqquni edi uni o'zim o'ltiray aliga uqayl ibn abu tolibni bergin uni ali o'ltirsin hamziga uning qarindishi palonini abbosni demakchi bergin uni hamzi o'ltirsin shunda qilganda ondan allohning oldida bizning dilimizda mushriklarga qarta qilchi yo'l qo'yish mavjud emasligi isbotlanadi uning ustiga bu jinoyatchilarning hammasi degudak katavash amaldorlar va oldi pash o't quyruqlar dedim shundoqdimi rasululloh abu bakrning fikriga moyil bo'lib mening fikrimni qo'llamadi va ulardan to'lam to'litib oldi atisi atigan rasulullohning yeniga borsam u abu bakr bilan yig'lab o'tibdi bu chog'da man ey rasululloh ikkinglar nemishga yig'laysizlar manga aytib beringlar yig'lig'udek bo'lsa manmu yig'larman yig'i topolmasam ko'zimni yig'iga zo'rlarman desam rasululloh Маңа сенең ашу сәбдашларың әсірләрден төләм алғанлықы сәбәбіден көрістілген көрінішлер үшін йығлаймыз. Маңа уларның азап қылынаватқанлықы мұшы дәрәқтін еқін ярды көрістілді. Деді еқін бір дәріқні көрісті. Bu vaqtda Alloh taolo tuvandagi oyatni nozil qildi. payg'ambarga ziminda dushmanni ko'proq o'ltirmay turib ya'ni mushriklarning hayvisini yo'qitib islomga quvvat bermay turib asarlardan fidya ilish loyiq emas edi ey mo'minlar sizlar fidya ilish bilan dunyo manfaatini ko'zlaysizlar alloh sizlarga oxiratni ya'ni oxiratning savobini tilaydi olloh g'olibdir hikmat bilan ish qilg'uchidir allohning uchuq cheklanmagan ishni qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azalisi bo'lmasa edi asrlardan fidya olganliqinglar uchun albatta zo'r azobga duchor bo'ladinglar qur'oni karim sura anfol 68 va 69 oyatlar bu oyatda tilga ilingan allohning hukmi azalisi allohning ondan ularni ehson qilish yuzidan qo'yib beringlar qur'oni karim sura muhammad 4 oyatning bir qismi degan so'zidagi hukm edi. Buningda asirlardan fidya elishga ruxsat bor edi. Shunga ularni azobga duchor qilmadi, faqat tapom alomatga yo'liqdi. Chunki ular zaminda ko'prak o'ltirib, mushriklarning hayvisini yerga urmay turib, kuffarlarni asir elishga tutishib ketdi. Ondan ular yana bu jinoyatchi unsurlardan fidya elishni ravo ko'rdi. Halbuki ular faqat urush əsirlərlə emas, balki texi hozirgi zaman atalg'usi bilan esaq urush jinoyatchilarining katavaşları edi Bundaqlarını hozirgi zaman urush qanununda qat'iy so'laydi va jazo ijro qıldı. Bularga ko'pincha hollarda o'lim jazosi berildi yoki umrlik qamoq jazosiga hukm qilinadi albatta demak oxirgi kengash natijasi abu bakrining rayına qaror topdi Шуның белән Расулулла улардан фидия элеп куйватты. Фидия мөхтары 4000 дәрһәмдән 3000 дәрһәм арлыкыды булды. Әң төвән булганда 1000 дәрһәм төледе. Мәккиликләр хат яза алайтты. Шуңа әсірләр ішіден төлем төләшкә иқтизады етмейдіғалар мәдениетікләрінің әвлатлардан әр біріге 10 өсмірні тұтқызып беріліп, олар әшу өсмірләргә хат езеш вә оқышны пішіқ үгәткәнден кейін қойу өтілді. Şunun bilan billa Rasulullah yana bir qancha asirga alohida kechirim iltifot qilib to'lamsiz qo'yibdi. Ular ichida Mutallib ibn Hantab, Sayf ibn Abu Rafiya va Uhud urushida yana asirga tushib, o'lim jazosiga hukm qilingan Abul Izza Jumahiylarmi bor edi. Tafsiloti keyin keladi. Rasululloh yana kuy o'g'li Abul Asqa Zaynabning yo'lini bo'shtib qo'yish sharti bilan kechirim qildi. Zeynep erining fidya haqqini to'lash uchun ma'lum miqdorda mal mato avatgan edi. U avatgan mollar ichida uning to'y kuni onasi Xadicha bo'yniga esib qo'ygan bir tal munchaqmi bor edi. Rasululloh bu munchaqni ko'rib qattiq ich serildi va sahobalardan Abul Asni fidiyasiz qo'yib o'tishni o'tindi. Sahobalar qo'shilgandan keyin uni Zaynabni Madinaga yo'lga silib o'tish sharti bilan qo'yib o'tdi. Şunun bilan Abul As Makkaga beribla Zaynabni yo'lga selivetdi. Zaynab hijrat qilib chiqdi. Rasulullah Zayd ibn Haris bilan ansorlardan bir odamni Zaynabning oldiga chiqartib, sizlar Batni Yajaj degan yerga berib, Zaynabni saqlab turinglar. U Makkadan chiqsa, hamroh bo'lib elib kelinglar degan edi. Ular Rasulullohning deganidek qilishdi ва уни Madinaga elib келди. lekin Zaynabning safar jarayoni qiyin ham mushkil bo'ldi. Asrlar ichida yana Qurayshlarning yetishgan notiqi Suhayl ibn Amrimu bor edi. Navbat buningga kelganda Umar ibn Xattob: "Ey Rasululloh, menga ruxsat qilsilar, men Suhaylning ikki kishini sug'urib olay." U buningdan keyin ikkinchi bir so'rinda valoqlab sana til uzitib yurmasin degan edi. Rasululloh bu talabga qo'shilmadi. chunki bundoq qilish musila qilganlik ya'ni tan jazosi berganlik bo'ladi bu allohning g'azabini keltiradigan ish edi shu mazgillarda yana asad ibn nu'man degan kishi makkaga umri hajga borgan bo'lib abu sufyan uni tutqun qilib olgan edi abu sufyanning bir o'g'li amir ibn abu sufyan musulmonlarning qo'lida asir edi shunga musulmonlar uni amir ibn abu sufyanga almashtirdi qur'oni karim bu qitimqi urush haqida to'xtaldi shu asnoda bu qitimqi urushni asos tema qilgan holda sura anfal nozil bo'ldi bu sura mushu urushga qarta e'lon qilingan ilohiy obzor agar mushindaq atash to'g'ri bo'lsa odatdagi podshoh va qo'mondonlarning g'albidan keyin e'lon qiladigan bayonot va obzorlardan ko'p farqlanadi alayli Allah bu bayonotida birinchi qilib musulmonlarni o'zlarini mukammallashtirishga va kamchiliklarini to'liqlashiga tirishsin uchun ularning nazarini ularda saqlanayotgan ham sodir bo'layotgan kamchiliklarga va axloqiy masalalarga qaratdi. Ondan ikkinchi qilib Allah bu qitimqi urushda musulmonlarga iltifot qilib zo'r g'oyibi yordam madadlarini tilg'a ilib ular o'zlarining shijoat va jasoratiga ishinib ketib mag'rurlik va takabburlik botqig'a ketib qolmaslikqa balki hamma ishda allohga tavakkul qilish va allohga itoat qilish va rasulullohga itoat qilishning zarurligiga ogohlantirish berdi Ondan keyin musulmonlarga Rasulullohning bu qonliq to'qinishga qadam qo'yishidagi yuksak g'oya va ulug'vor nishonlarni bayon qildi. Hamda ularga jang maydonlarida ustunlik egallash va g'alaba qozonishga sabab bo'ladigan janob sifatlar va axloqiy fazilatlarni tunishtirdi. 3-qadamda mushriklar, munofiqlar yahudiylar va rejim ostidagi asirlarga xitob qilib, nihoyati balig' so'z ifodalar bilan ularga chiroyli vaz nasihatlarni qildi. Ularni haqiqatga tan berib va amaliyatiga bo'ysunib, tinchlik yo'lini tanlashga yetakladi. Арқыдын musulmonlar ommasiga g'animat to'g'rilik so'z qilib bu masalaga aloqador prinsip va qoida qonunlarni bayon qildi Ondan ularga yana islom davlati urush davriga qadam qo'ygandan keyin islomiy g'azot va jihatlarni jaholiyatcha urush va tajovuzchilardan farqlantiradigan jang maydonida amal qilishga tegishli qoidalarni tunishtirdi. Ularda axloq, qimmat qarash va yaxshi ish harakatlarda ulgi tiklash ruhini yetildirdigan va xalqi olamga islom dini quruq nazariyaviy yo'l yo'ruq emas, balki u e'tiqodchilarni o'zi tashabbus qilgan qoida qonun va prinsiplar bilan amaliy tarbiyalaydigan ilg'or qonun tizimlari mukammal din ekan deganni uqtirdi. urush va tinchlik davriga jiddiy zarur qonun nizomlarni bayon qildi va yo'lga qo'ydi Әң ақырда Ислам дәүләте тәвәликидә яшайдыган мусулманлар белән чигра сыртыдагы мусулманларның оттырсыны фәрқләндирдиган Ислам дәүләте асасый канунының кошымчы модельләрен бекитеп берде ва элан кылды. Yana shu yili Hijriyaning 2 yili Ramazon oyida roza tutish farz qilindi va fitr sadiqasini ado qilish belgilandi. Hamda boshqa farz zakotlarning o'lcham andizalari e'lon qilindi. Bu sadaqa fitri va boshqa farz zakot qatorliqlar majburiy va yerim majburiy iqtisodiy vazifalarning yo'lga qo'yilishi, tijorat va kasb qilishga qurbi yetmagan nurg'un kambag'al muhojirlar va musofirlarning turmush qiyinchiligini yengillatdi. Musulmonlar tarixdagi eng ko'ngillik va qaltis xushallik baxsh etgan unutilg'isiz ishlarning biri ular uchun Бәдір ғазыты qo'lga kelgan ғайет зор ғалбінің арқысыдылла Shawval ейді o'tkazilgan roza ейд bayrami bo'ldi. Bu ейд bayram Alloh tabarak va taolo musulmonlarning beşiğə qəlbə va izzat tojisini geydirgəndən keyinla iltifat qılğan ən mənilik və xoşal xuram heyit bolğan idi. Müsəlmanlar Allahның onlara iltifat qılğan nemətlərə, ata qılğan qəlbi nusratlarına və onları mono ayətində yod etanglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zamanida oz sonliq bo'lib, bo'zaq qilingan edinglar. Kishilar, ya'ni mushriklarning talon taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarni Madinada yerlashtirdi. Badr urushida o'z yordami bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalar, ya'ni g'animatlarni rizq qilib berdi. Qur'oni Karim sura Anfal 20-oyatda alohida tilga olganligiga qattiq suyunib, o'ylardan tortib takbir va tahlil sadolarini yangritib, dog'dug'liq kayfiyat ichida ado qilgan ashu hayit namozi nima degan hayvatlik va huzurliq a? Davat